Bai, bai, itzuri eh, eh, hautatu dut, eh, hautu bat zen izurren erabiltza eta ia da, Dona Paleon, etzen hizkuntza politikarik bate lehenoko agintaldian, eh? eta guk gure asmotan dugu agintaldi hunetan, eta berdin ere geroko pausoak egitea Euskara sustatzeko Dona eta Dona delarik amikuseko erimuko finalki herria hundiena, hor Hori erabiltzen dugu, eh, finalki, amikuzkaldean ere bai, oroak uh, eskora sustatzeko eta garatzeko. Ahalaz. Zertan ziste mementu Dona paloen zertan giren, eh, hor uh, gira zinez, uh, piskatko natua izan den bezala egun, eh? gure komunikazio ofiziala den kaxik osotasuna, ba, ez, ez, ez gira beti osokiari, no egan, Komunikazen dugularik, eh, kanpora begira, entzatzen dugu eh, orain den dena elebiduntzea, mandezagun. Gero, elbidetze lana ere uh, zintzoki egin dugu, eh, eskola geografia errespetatu zen, hori ez da afera, ez da tipia, eh, zen eta badira ohitura batzuk, eta ohitura horiek eh, burrokatzia zerbait da, eh, eh, manzagun eh, euskal toponimoak gaizki iskiatia dira, janik hori epatu nuen irratietan, eta, eta guk egin dugu, eraman lan bat uh, untsa iskiatzeko, untsa eta, eta ez da lan erresa izan. Gero, sartzen gira ere, ordean, obetze kontratuan uh, iregunelkargoarekin, eta hor ere behentsatuko dugu uh, uh, Dona Dona eskora egonkortzea. Urruñan beraz eh, aipatu duzue, eh, aitzineko agintaldiktik sekulako aldaketa eman dela, lehen oposizioan lan egiten zenuten, orain beste urratx bat eman nahi duzue. Hori da, eh, erran behar da, etzirela zirela baita bait ezpada genuen giza kapitala baliatua. Badira, Eh, herriko langileak euskalduna direnak, baina ez zitzaien deus galde egiten. Orduan, zergatik da ba, auto bat, autopolitiko bat, eta bakarrik gauzo simbolikoetan gelditzen zena. Bo, sinaletikan adibidez, barne sinaletika, hori egina zen, eh, bide eta errepideen izenak ere, eh, hobeki edo gaizkiago, baina e, egina zen, erren nahi dut, zerbait egina zen, baina gero herriko bizian, e, eh, frantxez utxez zen. Eta orduan gor, guk eh, betitik eh, oposizioan ginenetik, berroi urteko oposizioaren ondotik, e, beti eskatu dugu Euskara Berzuela bere tokia, sortzi zaiola toki bat herriko etxean, eta sartu arau erabaki dugu hortan lotzea, eta beraz hortan ari gara. Erran daiteke lehen lanak direla gehiago zilotapatze edo egina estena eta egingarria zena lehen ere eh, egiten hasi garela. Eta horrekin, e, konturatu gara ala ere, behar bi gauza zaindu. Lehenik, jendea hor instalatua da urtetan eta urtetan batzue behar ba, oita mar urteo behat, oita behatzi urteo lanean ari dira, etzaile deusi galdegin euskaraz. Eta guk eskatzea, baina ez eskatzea ez inposatuz. Eta beti erran dugu ez girela etorri ez, ez et horko altzariak edo muebleak eta bortizki inarrostera, eta oraino gutxiago jendea. Eta funtzionatzen du, erran nahi du jendeak, ulertzen du zer nahi dugun, zergatik ere izan giren hautatuak, eta ez da antzi behar ere, hori ere puntu nagusi batzen, jendea ez balitzalde izan, ez zuen bozkatuko olako zerbaiten alde. Eta orduan guk zordiegu hori ere, e, jendeari, gure alde bozkatu dutenei. Gien, be, beste prentxaurreko bat gaur, hainbat herria aurkeztu dituzue, emekiemiki badoa proiektua intzina badoa intzina eta aurpegi gerotak gehiagorekin. Uh, senditzen da oldak bat agian uh, duena eta espero dugu zinez, uh, dena, dena eginen dugu espiritu hortan segitzeko. Zertan da egoera, e, eh, ogoita mar bat herri, sartu dira proiektuan, zertan sistememen Momentuntan eh, jajan ogoita amagerri izendatzen ditugunak, badirelakoa hausnarketan diren eh, egizon baito ino. Uh, eh, elburuak ginuke behar bada behogoi egiterat bederen ahibatzea. Uh, pentsatzen dut zintzuki egin gari dela, uh, indar bat ukan dezagun eta batez ere funtziona dezan kolektibuki. Uh, Ahemana ukan dezagun besteekin eta sare bat sortzeko batez ere Euskararen dinamika ahlohtan. Ondoko etapak zein izanen dira? Ondoko etapak uh, izanen dira beraz opzioen autaketa, egibako txaren opzioen autaketa bildu behar ginuke, uh, garbira pasa eta Europari igorri, arek bai dezan, eta bai bezain laster, egiko kontseiluetan uh, pasaraziko ginuke, bakotsak bere deliberoak dezan, eta urte bukaeran ofizial bat egiteko kontseiluko, Europako kontseiluko gezkariekin. E, uh, itxasuren kasuan, zertan zizte? Itxasuren kasuan eh, Euskararen lantaldeak uh, landua du, opzio hautaketa egina du. Uh, ez inot jokatua erriko beste autetxiekin, baina uh, lanketa hori egina da, beraz opzioak hautatuak dira. Eta beste erri hainitzen kasuan bezala prest gira uh, udauntan opzioak igortzeko eta eta gero aipatu dugun bideo hori hortan uh, segida emaiteko. Esker.